الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Və yığıncağımızda aydındır ki, səbəb qardaşımızın toyudur. Allah subhanətə onun evlənməyin izdivacını xeyirli bərəkətdə eləsin. Və ümumiyyətlə məlumdur ki, ailə həyatı, məsuliyyətli işdir. Necə ki, başqa əməllər də məsuliyyətlidir, ailə də məsuliyyətlidir. Və insan nə qədər məsuliyyətləri artırır, o qədər daha ciddi olmalıdır. Həm ciddi olmalıdır, həm ehtiyatlı olmalıdır, həm o məsuliyyəti düzgün ödəmək üçün çalışmalıdır. Çalışmalıdır ki, islah olsun, həsad olmasın və s. Və məsələlər çoxdur, qardaşlar. Və ən əsaslarından biri də hansı ki, hər bir müsəlman lazımdır, vacibdir, xüsusən sələfiyyə. O bəzi əsasları bilsin, öyrənsin. Bəzi əsasları nə üçün öyrənmək lazımdır? Hətta sələfilikdə qalmağa. Çünki bilirsiniz ki, e, fikirlər çoxdur və hər bir insan çalışır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələnin yolu, Allah subhanət hala yolu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələnin yolu və sələf-i saniyin yolunda olsun. Ola ki, bilmək lazımdır ki, bu yolda da gedəndə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Ki, bu yoldan səni hansısa fikir ayırmasın. Çünki bir dənə fikrə görə insanın görürsən, gedə bilər başqa firqələrin yanına. Elə fikirlər var ki, o fikirlə gedmək olur. Ona görə insan sabit qalmağı üçün sabit. O bəzi öz əsaslarını bilməlidir. Hədə sabit olar. Amma bilməyəndə insan nə eşidir, deyir, nə xoşuna gəlir, deyir, altı üstü də, doğrudan da elədir də. Əsası bilməyəndə o problemdir. O əsaslardan, qardaşlar, ən birinci imandır. Biz deyirik ki, iman 6 dənə mərtəbəsi var. Birinci, Allaha inanmaq, sonra mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə, axirət gününə, qədənin xeyrinə və şərinə. Bu imandır bizdə. Bu olmalıdır. Nəinki bu, buna aid olan məsələlər də olmalıdır. Çünki bir dənə Allah iman deməklə kifayət deyil. Birdən mələklərə iman deməklə kifayət deyil. Kitablara iman deməklə kifayət deyil. Peyğəmbərlərə iman deməklə kifayət deyil. Məsələn, biri iman gətirir peyğəmbərlərə, lakin deyir, mən İsa'nı qəbul eləmirəm. Bu iman sayılmır. İman gəlir tam olmalıdır. Çalışma lazım var Allaha iman, ona tələblər tələb eləyir, onlar olmalıdır. Mələklərə iman nə tələb eləyir, Onlar olmalıdır. Kitablara iman, həmçə Peyğəmbərlərə iman, həmçə ahirət gününə iman. Bunlar hamısı olmalıdır, qardaşlar. Və iman budur bizim əsasımız. Və budur, bu əsasla gedirik. Həmçinin əsaslardan hansı ki, bilmək vacibdir. Bilmək vacibdir, qardaşlar. O da iman barədə bizim mövqeyimiz. Biz deyirik ki, iman dinlə demək qəlblə təsdiqləmək, əməllə göstərməkdir. İstəyirik budur. Yəni, bizim əqidəyə görə iman dinləndirmək, qəlblə təsdiqləmək, əməllə göstərməkdir. Və ola bilsin, başqa firqələr də oxşasın bu tərif, onlar da desinlər. Məsələn, xavaricilər də deyirlər ki, iman dinləndirmək, qəlblə təsdiqləmək, əməllə göstərməkdir. Lakin fərqimiz nədir onlarla? Onlar deyirlər ki, iman bitovdur, bölün, bölünməzdir. Yəni, hissələrdən ibarət deyil. Biz deyirik, o, iman hissələrdən ibarətdir. Ona görə onlar deyirlər ki, bir hissəsi getdi, qutardı, bitov getdi. Biz deyirik, yox. Bizə hissələrdən ibarət axı. Bizə görə bir hissəsi getdi, ələm o birisi hissələr qalıb. Ona görə tam aparmırıq imanı. Aydındır. Həmçinin görsən, bu məsələdə həmçinin qardaşlar murciələrə xilafı, yəni bizi əleyhinəyik. Çünki murciələrə deyir ki, iman bölünməzdir, hissələrdən ibarət deyil. Amma əhlüsünə və cəmaa sələflər deyirlər, iman hissələrdən ibarətdir. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm deyir ki, hədisdə iman 70 və neçə mərtəbədən ibarətdir. Ən yüksək mərtəbəsi ilə ilə illallah, mən aşağı mərtəbəsi yolda əziyyət verən bir şey, insanlara əziyyət verən bir şeyi yoldan götürmək və həya da imanın bir mərtəbəsidir. Və bu hədisdə görürsən ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm imanın mərtəbələri böldü. Və imanın yüksək mərtəbəsi var, aşağı mərtəbəsi var. Bu o demək deyir ki, bir mərtəbə getdi, hamı gedir. Düzdür, imanın elə mərtəbələr var ki, o getsə hamı gedir. Amma çox mərtəbələr var ki, o getsə, hamı getmir. Məsələn, tutaq ki, e, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, yoldan əziyyət verən bir şeyi götürüb qaram versin. Olur hərdən görsən, keçirsən maşında və ya ayaqla görsən, götürmədin. Və ya gördün ki, biri götürmədi. O imanın bir mərtəbəsidir. O demədə öyle. Təsələ avam. Avam, əgər alimlər, alimlərdə üzr görüblərsə, müəyyən səbəblərə görə və təsəvvürlə e, cahillərdə. Çünki təkfirin qaydası var, qardaşlar, biz bilirik. Həmçinin təfsiqin, bidə təhlinin qaydalar var. Bir mənalı başa düşmək olmaz, səhvdir, xətadır. Bir mənalı başa düşmək olmaz. Hətta bidə təhli də. Bidə təhli də cürbəcürdür. Ona görə sələflər fərqli, fərq qoyurlar bidə təhlində də. Elə bidət əhli var ki, görsən, bidətin eləyir, lakin dəvət eləmir. Lakin elə bidət əhli var ki, bidətin eləyir, dəvət eləyir. Aydındır. Elə bidə var ki, küfür aparır, elə bidə var ki, küfür aparmır. Ona görə, baxsın Buxaridə, Muslimdə, rical elm, sənəddə, sənədlərdə, o kimlərdən ki, onlar götürüblər hədisləri, rivayətləri, elə e, ravilər var ki, bidə, bidə həlinə olublar. Məsələn, havariclərdən olub və ya təşəyyü olub onda, təşəyyü şişəliyə meyilli olub. Lakin e, Buxari götürüb ondan. Çünki bidətinə dəvət edən olmayıb və bidəti şiddətli olmayıb. Aydındır. Ona görə belə şeylər, qardaşlar, biraz geniş yanaşmaq lazımdır. Yəni, bir mənalı yanaşmaq böyük səhvdir. Böyük səhvdir. Yəni, bizim əhlüsün olacama bu məsələdə geniş yanaşır. E, deməli, əsaslardan da qardaşlar iman məsələsidir. Biz deyirik ki, iman qalxıb düşür. Xavariclərlə murc edirlər ki, qalxıb düşmür. Həmçinin biz deyirik ki, imanda istisna eləmək olar. Demək olar ki, mən möminəm inşallah. Murc deyir ki, olmaz. Çünki sən deyəndə ki, mən möminəm inşallah elə bir şək edirsən. Ona görə inşallah deyirsən. Ona görə murcələr bizi sələfləri adlandırıblar şəkkəkun, şəkiliyənlər. Nə, nə deyib, deyib, caiz görmüşük, demək ki, mən möminəm inşallah. Amma əlhamdülillah, şəkkakın deyil, şək cəhətindən deyil, həm talaqçıqallıq cəhətindəndir, həm naqış deyib, özümü naqış görmək cəhətindəndir. Aydındır? Hə. Biz deyirik, ima qalxır və düşür. Necə ki, bu hədisdə də hələ 70 və neçə mərtəbədir? Ən yüksək mərtəbəsi la ilə illallah, ən aşağı mərtəbəsi əziyyət verən bir şeyi yoldan götürmək və həya da imanın bir mərtəbəsidir. Hələ bu hədisdə görsəndi ki, iman dillə demək, qəlblə təsdiqləmək, əməllə göstərməkdir. Fikir verirsən, Peyğəmbər salsın, üç dənə məsələyə toxundu imanın mərtəbələrinə. Hələ əqidə də imanın tərifi də orada var. Dillə demək, la ilə illallah, yüksək mərtəbəsi, əməllə göstərməyə əziyyət verən bir şeyi götürüb qoymaq yer, qırağa və həya da imandandır, həya da hansı əməllərdəndir? Qəlbə əməllərdən. Çünki əməllər var, qəlbə əməllər var, əzalan əməlləri. Qəlbə əməllər məsələn həya, məsələn təvəkkül, qorxu Allah subhantaladan, ixlas, bunlar qəlbə əməllərdir. Aydındır qardaşlar? Hə, neysə, xülasə, iman məsələsində də var, biz bu əsaslara istinad edirik. Bu əsaslar bizə kömək edir başqa firqələrə düşməyək deyə. Həmçin, qardaşlar, əsaslardan həmçinin, hansı ki biz bilməliyik və bu əsaslar bizə kömək edir, ə, başqa firqələrə düşməyək, o da biz böyük günah sahiblərini kafir görmürük. Yəni, əhl-i sünnə vəl-cəmaa böyük günah sahiblərini kafir görmür, hətta halal görməyincə. Bu da bizi başqa firqələrdən fərqləndirir. Başqa firqələr kimlərdir? Əsasən gedir xavariclərdən murcələr. Çünki xavariclər böyük günah sahiblərini neyinir? Kafir görür. Murcələr isə deyir ki, bəs kamil müsəlmandır, imanı kamildir, peyğəmbərlərin imanı kimidir. Aydındır? Biz deyirik, yox. Biz deyirik, müsəlmandır, lakin asidir. Fasiqdir. Bu, bu, bu incəliklərdir. Bu incəliklər hələ belə baxma. Bu incəliklər bizi firqələrdən qoruyur. Bu mövqe. Bu mövqe mühümdir. Bəzən qardaşlar mövqeyə, mövqeyə fikir vermirlər. Ancaq mövqelər mühümdir. Ki, nə üçün mövqe lazımdır? Başqa firqələrdən seçilmək üçün. Əhlüsün amal cəmaat sələfləri seçən əlamətlər var. Mövqeyi, mövqeylər var. Ancaq biz əlamətlərlə bizə o mövqeylərlə seçilik başqa firqələrdən. Azmış firqələrdən. Ona görə böyük günah sahiblərindir, qardaşlar. Biz təkvir eləmirik, hətta halal görməyincə. Ona görə o, fikir versəz, məsələn, e, ola bilər biri insan oxusun, məsələn, hədisi, Peyğəmbər salasəm içki içən, məsələn, lənət deyib. Sən 10 da hədis 10 nəfər lənətlənib içkiyə görə. Sən oxuyursan hədisi, birdən çıxırsan, bari görürsən biri içib. Deyə bilərsən Allah lənətləsin sənə? Yox, deyə bilməzsən. Baxma nə peyğəmbər salsan deyim. Ona görə peyğəmbər salsan vaxtında sahabelərdən biri içmişdi. Bir neçə də demişdilər, lakin içmişdi yenə. Sahabelərdən biri pis söz dedi ona. Pis söz dedi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, hələ demə, Allah və Rasulunu sevir. Yəni, baxmayaraq Peyğəmbər s.ə.v lənətliyi nəinki içəni, hətta daşıyanı. Lakin tətbiq eləmədi ona. Tətbiq eləmədi, mani gördü bir dənə mani. Aydındır. Ona görə ola bilər, bəzən görürsən nə çaşdırır bəzi qardaşları. Oxuyurlar və gedib oxuduğun birbaşa tətbiq edir. Yox, tətbiq tamam başqa iş məsələdir. Və budur. Çoxsu, yəni bu, bu məsələdə görsən çaşır, deyir ki, Allah şübhələ etsən filan alim belə deyir. Deyirəm, ha, filan alim deyib belə, lakin o deməyib ki, sən, sən götür bunu, oxu, düş küçəyə tətbiq elə hamısına. Tətbiq tamam başqa şeydir, tətbiqin şərtləri var. Necə ki, məsələn, Allah subhanətə alə fikir versən, Quran-ı kərimdə deyir ki, namaz qıl. O deməkdir ki, ged necə gəldi qıl, fikir versən, bir dənə bu ayəni tətbiq eləmək üçün Gör nə qədər qayda var. Baxmaq lazım, boynunda qusul yoxdur. Varsa qusul almalısan. Təsəvvürlə. Baxmaq lazımdır, dastamaz almalısan. Baxmaq lazımdır paltarva, bədənvə, namaz qılan yerə, qibləyə dönmək. Fikirəsən, Allah subhanə deyib, namaz qıl. Ancaq tətbiq eləyəndə, gör nə qədər sən məsələlərdə yerinə yetirməlisən ki, o ayəni tətbiq edəsən sən. Elə vaxtlar var, namaz qılma olmaz. Baxma, elə ayə var. Fikirləsən, tətbiq fərqlənir qardaşlar. Və budur, budur bəzən görsən, qardaşlar çaşdırır, o da oxuyurlar ayə və ya hədis və ya alimin fətvasını istəyirlər tətbiq eləsinlər. Hələ deyil, tətbiq tamam fərqlənir elə məsələlər də var ki, hər adam tətbiq eləməyə düzgün deyil. Və bu da mühüm məsələlərdən qardaşlar, hansı ki, bunu bilmək lazımdır əsası. Həmçə əsaslardan hansı ki, bizi fərqləndirir başqa azmış firqələrdən, o da hakimə münasibət. Hakimə münasibət. Çünki əhlüsün var cəmaa hakimə qarşı çıxmağı görmür. Hakimə qarşı çıxmağı görmür. İndi sənin belə xoşu gəlməz hal yaranıb, e, belə qardaşların arasında, bəzilərini. Elə ki, deyirsən ki, hakimə qarşı çıxma olmaz, aha, şübhələnirlər o səndən. Deyirlər, aha, deyirsən, yapon üzvüdür, aha, qorxaq, aha, cip almaq üçün hakimiyyəti yaltaqlanır, nə bilim, nə, nə o səfihlər danışır, e, bəzi balacalar, hə, nə qorxaq, yaltaqlan, belə Allah Hansı ki, əhl-i sünnə və cəman kitablarında yazılır bu. Hakimə qarşı çıxma olmaz. Burada nə var ki? Və kim çıxmaq istəyirdir, o maksimetdədir, yetsin ora. Mən deyirəm həmişə, qış, çıxmaq istəyən, problemim var hakimlə. Geddi maksimetdədir, ged ora. Burada lazımdır övrə söhbət. Sən bilirsən ki, balaca da bilir ki, bu söhbət yaxşı söhbət deyil. Sən deməli, bura göz, gözləri yönətmək istəyirsən onda. Sən nə işin var? Hakimdən böyük, böyük problemlər var. O da şirk. Allah subhanətlə buyurur ki, özünü və əhlivi oddan qoruyur. Sən özünə bax ginə, alov bax, qəqrəvəyə bax. Onları dəvət eləməkdən sən düşürsən hakim, hakim. Əlin də çatmır, bir şey də elə bilməyəcəksən. Sən fikirlə, amma əslində nəyə, nəyə gətirib çıxardır bu məsələ? Bu məsələ gətirib çıxardır səni, bu məsələlər, bu fikirlər əsas məsələdən uzaqlaşdırır. Əsas məsələlərdən uzaqlaşdırır. Mənasız bir mövzuya baş qoşursan. Mənasız. Heç də verməyəcəksən. Sən o şeyi elə ki, bacarırsan. Bacarmadığın məsələyə girişmə. Deməli, biz nə görürük? Hakimə qarşı çıxmağı görmürük. Və əhlüsün olma cəmə əqidəsidir. Bəzi qardaşlar gətirirlər İmam Hüseyin, bəs başqa kimlər. Birinci sahabənin əməli dəlil deyil qardaşlar. Xüsusən əgər nəsə müxalifdir. Sən İmam Hüseyin çıxmağına bax. Sən İmam Hüseyin çıxmağında nəticələrə bax. Nəticəndə nəticələr verdi. Bu günəcəndə müsəlmana əziyyət çəkir. Müəyyən tərəflər ondan istifadə edir. İndiyəcən əziyyət çəkirik. Və görürsünüz, bir dənə məscid var, gəlib orada qılmaq çətindir. O hadisələrə görədir. O nəticəsidir. Və kör-kör ona şey eləmə. Əlhamdülillah, fürsət yananır. Gəlib qılırsınız, əlhamdülillah, yaxşı əlamətdir. Yəni, hə, biraz belə hikmətli olmaq lazım, hikmətli. Çalışın, çünki şeytanlar istəmir. Aydındır. Ola bilər təxribat şey eləsinlər, şey söhbətə getməmək. Hə, biraz hə. Çünki molla molla tayfası bir həyasızdırlar biraz. O rekitlərlə biraz ehtiyatlı olun. Hə. Hə neysə, həmçinin hə, həmçinin təqva üzərində qardaşlar bu təqva üzərində qardaşlar deyir ki, birinci elhamdülillah hamı məscid tikib ki, moyka üçün yox. Baxma, moyka var, qıraqdadır, məscid aid deyil. Yəni, məkidi tikilib ki, orada nə eləmək? İbadət eləmək. Namaz qılmaq. Əlhamdülillah, bu kifayətdir, qardaşlar. O durub axtarsın, təqva üzərində, onda 9 mərtəbələr də qılmaya. Kimlər tikib Allah bilir, 5 mərtəbələri. Onda biz namazı arda qılaq, gedək səhraya, ya dənizin ortasına, adalarda yaşayaq. Yox, belə yanaşmayın, belə sərt. Yox, heç kəs deməyib onu alimlərdən ki, yox, əgər hətta kilsəni meçid eləmək olar kilsəni təsəvvürlə məscid eləmək olar, əlhamdülillah. Baxmayaraq orada gecə gündüz Allah Subhanahu taala söyürdülər. Çünki hər çıxışı da gəlir axı. Deyir, qullarım məni söyür. Demək ki, mənim övladım var, oğlum var. Hələ demək Allah söyməkdir. Təsəvvürlə, gecə gündüz Allah söyən yeri məscid eləmək olar. Və təsəvvürlə, <laughs> başqa yeri. Ona görə gedin əksinə, o məscidə getməyimiz, fürsət var idisə istifadə edin ondan. Elhamdülillah. Həmçə qardaşlar, yəni ə, e, əsaslardan həmçinin, əsaslardan hansı ki bizi ə, e, başqa azmış tayfalardan qoruyur qardaşlar, əhl-i beytə münasibət. Bu da əsaslardan əhl-i beytə münasibət. Elhamdülillah biz əhl-i beyti sevirik. Əhl-i beyti bizdən sevən çox yoxdur. Lakin biz deyirik, qardaşlar, Əhl-i Beyt əlhamdə kimdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm ailəsi, zəvcələri, möminlərin anası, münafiqlərin yox, möminlərin sonra Əli ibn Əbi Talib və onun ailəsi radiyallahu anh Ömər ibn Xattanın qaynatası sonra Abbas və onun ailəsi Cəfər onun ailəsi Əqil onun ailəsi radiyallahu anh Bunlar əhl-i beytdir, qardaş. Bizdə əhl-i beyt çoxdur. Oruçlarda əhl-i beyt 12 dənədir, qısardır. Aydın, bizdə əlhamdülillah, əhl-i beyt böyükdür, əlhamdülillah. Aydındır. Məsələn, biz məsələn tutaq ki, Cəfər-i Sadiq deyirik, əhl-i beytdir. Cəfər-i Sadiqin bir dənə oğlu olur ki, neçə dənə oğlu olub, neçə dənə qızı olub. Biz deyirik, onlar da əhl-i beytdir. Bunu istəyirik ki, onlar əhl-i beytdir. Deyirəm, bəs kimdir? Qonşulardır. <laughs> Əhl-i beytdir. Və qonşudur, yoxsa yəni qohumdur, qulaq gəliblər. Əhl-i beytdir də, yoldaş. Hə, neysə, e, deməli, əlhamdə çeyirik əhl-i beyti. Lakin dimirik peyğəmbərlərdən üstündür, ilahlıq vəsif enmirik olaraq. Dimirik, haradasa yarpaq düşəndə olan xəbəri var. O, Allaha aiddir, Allah bilir onu. Hələ demək olmaz. Harada yarpaqlar düşür, imam xəbəri var. Hələ olmaz demək. Elhamdülillah biz sevirik əhl-i beyti. Əli ibn Əbi Talib sevirik və deyirik ki, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu əhl-i beytdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ən əfsəli odur. Yəni Haşimdə ən əfsəl Əli ibn Əbi Talibdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra. Və biz deyirik ki, nə deyirik? Biz deyirik, əlhamdülillah, Əli ibn Əbi Talib sevirik. Deyirik, o mərd adamı idi, kişi adamı idi, qorxmaz idi, batilə susmazdı, fırratmazdı. Nə, nədir? Ki, Əbu Bakır mənə daha yola verdi. Hələ də öyle yox, hələ olmuyor. Əlhamdə biz, bizim ədiyən Əli Əmtar kişi adam idi. Haqqı deyərdi. Həmçin qardaşlar, əsaslardan həmçinin bizi qoruyur sahabələrinə münasibət. Bu da əsaslardandır sahabələrin münasibəti. Elhamdülillah biz sahabələri sevirik. Deyirik hamısını. Deyirik Allah subhanahu teala onlardan razıdır. Onlar da Allahdan. Nə olub bəzilərin arasında fitnə, onlara qarışmır, iştihad ediblər, biri səhv olub, biri gülüş. Lakin bu, onları tənə eləməyə mərkəz olmur, o etmirik. Biz deyirik, Allah o sahabilərdir. Aydındır? Necə ki, məsələn, Maviyyə radiyallahu anhuna, Əli radiyallahu anhu arasında mənəsi olub, döyüş olub. Baxmayaraq deyirik Ma Maviyyə radiyallahu anhu bu məsələdə xəta eləyib. Haqq Əli ibn Əbi Talib ilə Əli ibn Əbi Talib düz idi, lakin bu Maviyyə radiyallahu anhu tənə deyil. Maviyyə radiyallahu anhu sahabidir, sevirik onu da. Aydın qardaşlar, Neç bu mövqeyi ne üçün biz tutmuşuq? Başqa firqələrdən seçilmək üçün. Yoxsa azmış firqələr də qoşuna çıxır. Xavaricdənlə, Rafa və Murciyə və s. və s. Aydındır, qardaşlar. Həmçinin əsaslardan, qardaşlar, hansı ki, bizə vacibdir və başqa firqələr düşməkdən qoruyur. O da kəramət, övliya məsələləri. Yəni, sufilik. Kəramət və övliya məsələləri. Biz əlhamdülillə deyirik, kəramət var. Daha möcüzə kimi yoxdur. Daha Çünki möcüzə peyğəmbərlər eləyir. Kəramət övliyalar eləyir. Və deyirik, övliya var. Var övliya. Var. Amma bilmirik kimdir. Allah subhanətə dedi ki, övliya kimdir? O ki, adam, o ki iman gətirdi və takva əhli oldu, övliya odur. Lakin övliya lazım deyil. Məsələn, sufilərdə necədir? 40 gün qəbirdə yatmalıdır, 40 gün pensiya, yəni pensiya çıxanacaq, daha doğrusu neçə günsə olmalıdır belə, belə bir ayaq üstə, nə bilim, nə şey, çörək yeməməlidir, neçə müddət. Sufilərdə övliyə olmayan şəhətlərinə qulaq asın, adam tərcümlənir, ya bu nə daha? Ona görə Əli bin Əbi Talib deyir ki, Allah subhanətə alə bəzi şeyləri gizlədib öz məxluqundan, onlardan da biri övliyadır. Kimdir vəli? Bilmir kimdir vəli, heç kəs bilmir, Allah bilir. Biri vəlidir, laf yaxşı, əlhəmdülillah. Amma aftə qaçmaq, banyo saçmaq və ya məsələn onun evinə ziyarətlər və s. o düzgün deyil. Vəli hə, özlüyündə olmalıdır. Həmçin qardaşlar, biz deyirik kəramət də var, iman getirir, kəramət də var. Lakin biz deyirik kəramət möcüzə deyil, möcüzə ancaq Peyğəmbərlər eləyir. Kəraməti övliya eləyə bilər, məsələn duası tez qəbul eləyə bilər, olar, Allah kömək eləyə bilər, onun olmağına aydındır. Hə, bu qədər. Babayevin kinosu yox. Hə? Hə. Hələ də. Hə. Yəni, sufilərin, övliyaların kəramətlərinə baxanda, oxuyanda, elə ki, bir dən Bayevin kinosuna baxsan. Olmaz elə yox. Yəni, deyir ki, uçdu şeyh, raketlə yox, bələnçi. Uçdu, getdi dünyanın 7-ci qatına, Axırda Cəbrail əleyhissalamı deyir ki, sən diyan indir, sən çəkil oyna. Sənliyi də öl. Getdi Allah subhanət hala yanına söhbət elədi. Dedi, yəni kimsə öldü, kimsə dirilt və s. Ah, bu batil də, qardaşlar. Kitablarında yazılar. Olan fəzilətlərindən, şeyhlərini. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özü uça bilmədi. Buraqla getdi, Buraq. Buraq da peyğəmbərlərin atı idi. Bədəni at idi belə, başı insan başına oxşayırdı. O aparırdı peyğəmbərləri. Ona görə peyğəmbərlər tez gedirdilər məsafələri. Ona görə peyğəmbər salsam gördüyünüzdə Məkkədən Yerusəlimə gəldi, Qudsə, onunla, onunla qalxdı göyə. Özü uçmadı. Özü uça bilmirdi peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Nə Əbu Bəkr uçdu, nə Ömər, nə Ali. Əgər elə uçmaq lazım olsaydı, onlar uçardılar da. Döyüşürdülər, zad elə uçub gedərdilər də. Onlar uçmadısa, bu necə uçur? Özün təsəvvürlə. Peyğəmbər salsan Buraqla getdi, özü də hər göyün qatında, hər göyün qatında qapılar var. O qapılarda mələklər qoruyur. Oradan soruşurdular, kimdir? Deyirdi Məhəmməd, İbn Əmdullah. Açırdılar. Bu isə şey uçur, promoy gedir. Qapılar, qapı yoxdur bunun üçün. Zada belə də yoxdur, belə yoxdur. Elə ki, o vasanda elə vaskilə biraz inanmalı olsun. Yəni, biz əlhəmdülillah iman gətirmişik övliya var, kəramət var, ancaq həddində. Aydındır? Həddində. Bax, bu da qardaşlar, bəzi bunlar əsaslar idi. Hansı ki, bilirsinizsə, sadəcə təkrarladım bunları. Biləsiniz, yenə. Allah subhanətlər bizi dində sabit etsin. Bu əsaslarda sabit etsin. Allah subhanətlər qardaşlarının bu izlacı xeyli bərəkət eləsin. Allah subhanətlər inşallah bizə şərait versin, məkidlərimiz açılsın və tezliklə orada ibadət edək, Allah subhanət hələ qulluq eləyək, Allahın dəvət, Allah subhanət hələ dəvətimizə də bərəkət versin. Aqulu həzə və astəqfirullah li və ləkum. Salamu aleykum və rəhmətullah və rəkatuhu. Sən qardaş soruşur ki, biz 12 bu 12 imam söhbəti Bəsdidə dəli bizə qarşı istinad edirlər ki, bizim kitablardan Deyirlər ki, sizin kitablarda yazılır ki, bəs Peyğəmbər sallallahu deyir ki, məndən sonra 12 xəlifə gələcək və ya 12 imam gələcək. Bu dəlildir ki, görürsünüz 12 imam var və s. Buna necə cavab verir? Cavab budur ki, ümumiyyətlə bir şey bilginə ki, bidət əhli üçün Quran sünnədə heç nə yoxdur. Nə var? Ancaq oxşar şeylər. Nə oxşayır? Bidət əhlinin bu üslubundandır nə oxşuyur, deyirlər, ha, gördün, bax, bu buna dəlildir. Məsələn, e, Musa aleyhissalam daşa vurdu, 12 dənə çeşim açıldı. 12, bu da deyir, ala, 12 imam, 12, oxşadı. Deyir, ha, gördün, bax, bu dəlildir, 12 imama. İndi eşitib hədis, ki, Peyyambər sallallahu aleyhi ve sellem deyib ki, məndən sonra 12 gələcək. Deyib, ayət doğrudan 12 imam, görsən, sizin kitablarda yazılıb. Əgər hələ isə İbn-i Teymiyyə Rahimə Allah deyir ki, Əgər siz oxşar şeyə istinad edirsinizsə, nə oxşayır? Həmçə Səhəl Muslimdə yazılıb ki, məndən sonra 12-dən münafiq gələcək. Buna nə deyirsən? Hə, neysə, söhbət gedir bu hədisdən. Hədisdə nədir söhbət? Birinci hədisdə deyir ki, bir ləfs gəlib bu hədis ki, məndən sonra 12-dən xəlifə. Bir ləfsdə gəlib ki, imam. Bir ləfsdə gəlib ki, əmir. Yəni, söhbət dövlət başçısından gedir, xəlifədən. Yəni, 12 imamdan, onlar deyən 12 nəfərdənsə kimlər olub dövlət başçıları, ancaq ikisi, bir Ömər Mürxatlamın qaynatası, bir də onun nə? Körəkəni? Qayni. Yəni, Həsən radiyallahu anhu. O da 6 ay oldu qayni. Hmm. Sonra verdi Maviyyə radiyallahu anhuya və Həsənlə Hüseyin beyət elədilə Maviyyə radiyallahu anhuya. Onların kitablarında yazılıb. Yazılıb ki, qalxdı Həsən, beyət elədi, dedi, ey cəmal, mən beyət ilə maviyə, siz də beyət eləyin, sonra İmam Hüseyin də çıxdı radiyallahu anhu, dedi ki, hə, mən də beyət ilə maviyə, ə, hə, siz də beyət eləyin. Belə olub söhbət. Deməli, hədisdə onlar qəst olunmur. Sadəcə oxşayır 12, onlar buna erişiblər. Həmçinin hədisdə gəlir ki, İslam əziz olacaq onların vaxtında. Yəni, İslam hörmətli olacaq. Onlar isə deyirlər ki, imamlar olan yaxdı, xəlifələr olsun zalim olub, din olmayıb, heç olmayıb. Yəni, İslam da izzətli olmayıb. Aydındır. Əgər o hədisi qəbul eləsək, onda Yezdin xilafəti, İmaviyyə xilafəti əlaydı ki, hə? Çünki hədisdə gəlir ki, olan vaxtında din izzətli olacaq. Yəni, yüksək səviyyədə olacaq. Ona görə olan sənə heç nə yoxdur, sadəcə Bu bidət əhlin yenə deyirəm, üslubudur. Heç nə yoxdur. Ona görə onlar oxşar şey, olan dənlərin sürür, samsa oxşardır. Oxşar şey gətirdiyi ki, bax, bu dəlildir ki, buna aiddir. Aydındır. Necə? Hətta Təzə Aleksey də o da məsələn deyir ki, Bakın adı ki, Quranda var. Çünki orada bir dənə ayədə keçir ki, Bəkkə. Deyir ki, Bəkkə bu, bu Bakı, Bakı, Bakı oxşadı. Şo, Bakıdır bu. Yəni, bu bidət əhli üslubudur, avamların, aydındır. Yəni, ona görə bu da həmən şeydir. Ona görə, əlhamdülillah, 12 imamda o xəlifə, orada heç bir şey onlar üçün yoxdur. Amma kimdir olar? Kimdir? Olub, yoxsa yox, Allah bilir. Dördü şək yoxdur var. Abu Bakır, Ömər, Osman, Ali. Bənim üçün demək olar, Maviyyəni də demək olar, olar ki, Ömər ibn Abdüləziz, Rahiməhullah, demək olar ki, Hasən də. Amma başqalarını Allah bilir. Aydındır? Allah razı olsun.